بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنا مسلمي إني مكو جيسوة الدين في التي أولها سلام وأوسطها بركة وآخرها رحمة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha hudu ga watan Allah watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku muna watan farko a sabuwar shekarar musulunci muna fata ayyukanmu da muka yi masu kyawu a tsohuwar shekara da ta gabata Allah ya amsa Muna nan ayyukanmu kuma Allah ce mana yan uwan musulmi waɗanda suka mutu a tsohuwar shekarar da ta wuce Allah ya musu rahama mu da muka hauro cikin sabon wannan shekara Allah ya ba mu ikon yin aiki da zai yarda da shi Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya tarwatsa kafirci da makiya musulunci a kasancewar magana a kan tarbiyya da dukkan janibobinta gaba ɗaya matsala ce wacce take da asasi mai ƙarfi a cikin karantarwar addinin musulunci wanda Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi don ya cetar da wannan al'umma daga cikin duhu na kafirci da zalunci da san kai ya mayar da su zuwa ga haske na adalci da gaskiya da amana da kuma halaye na kwarai Allah ta'ala yana cewa laqad manna Allahu 'ala al mu'minin ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kano min qablu lafi dalalin mubin Allah ya ce tabbas Allah ya yi jin kai kan muminai lokacin da ya aiko musu jakada a wata kira'an ta ce min anfasihim mafi tsadarsu ko min an anfusihim ɗaya daga cikinsu tulu alaihim ayatihi yana karantar da su ayoyin Allah wani zakihim yana musu tarbiyya yana cire musu halaye munana yana kuma karantar da su kyawawan halaye har ya tabbata hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya cewa ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni Allah ya aiko ni ne dan na karantar da al'umma halaye masu kyau an wayi gari zalunci kan kai danniya murtiya cuta shirka kafirci sun samu gindin zama a cikin zukatan al'umma ba tausayi ba rahama babba baya ganin shi babba ne yaro baya ganin shi yaro ne har saboda irin yanayin da ake ciki na rashin mutunci da dukkan yin wata taɓargaza har Allah yana ba mu kissa a cikin suratul nahl cewa wa idza bushira ahaduhum bil unfa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi sikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun Allah ya ce saboda lalacewa wannan lokaci idan aka yi mutum bishara matarka ta haihu sai ya tambaya mai ta haifa in aka ce ya mace ce sai ya gulɗe fuska ya ɓata rai ishakunu kamar an aiko masa da mala'ikan mutuwa to Allah ya ce ɗayan biyu zai mata a sikuhu ala hunin ko ya rike ta a wulakance ba tarbiyya ba kaiwa makaranta ba karantarwa am ya dussuhu fit ko kuma irami ya ɗauke ta da ranta ibinne ta da ranta ya kashe ta Allah ya ce ala malaman nahu suka ce ala kalimatu tambihin wastiftahin kalma ce ta bude magana da kuma jan hankali ma'ana Allah yana sanarwa duniya ala ku saurara ku ji wannan hukunci nasu dangane ga matsayinsa a wajen Allah sai Allah ya ce sa'a ma ya hukumun tur Allah wajen wannan hukunci nasu wanda bai dace da yanayin dan adam ba bai dace da irin tarbar da suke wa mutum ba to irin wannan yanayin tarbiyya mara kyawu ne ya haifar har ake daukan dan adam bala'i haihuwarsa musiba ake yin rami da ransa abin ne shaki. har akwai yadda Muhammad Kutub yake ka littafinsa na tarbiyatul banat fil Islam akwai mutumin da ya binne 'ya'ya mata guda tara da rai bayan ya musulunta yake nadaman abin da ya a zamanin jahiliya cewa sau tara ana haihuwa idan aka ce mace ce sai irani ki saka ta ciki ya mai da ƙasa a kanta da ranta ba wai sai ta mutu ba shi ne Allah yake faɗa ma a wani gurin wa idal mau'udatu fi'ilat bi ayi dhanbin qutilat idan aka tambayi wannan wacce aka binne ta laifin ne kika yi har aka kai ki wannan matsayi na abin ne ki da ranki wannan tambaya ce na tausayawa da rahama a bisa irin yanayin da wannan lokaci ya haifar shine ibnu qayyim a cikin littafin sa na mawdud باحكام المولود بايا كاو آية من تتكين سورة الشورى عند الله تعالى تتوى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يحب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه أليم كبير إتي الله يتي دك ملك نكوتي جنينة سما دك ملك كفا جباكي إيا دك جباكي إيا الله in kaga Allah ya kyala mutum yana yi kawai ba shi dama yayi kafin ya murde shi amma duk abin da yake sama da ƙasa na Allah ne shi kadai limanil mulku yau lillahi alwahidul qahar khluqu ma yasha'u abin da ga dama yake halitta ya wani babba ya wani karami ya wani kai ka san amfanin sa wani ba ka san amfanin sa ba amma shi Allah da ya halitte shi ni hikimatin ya halitte shi akwai hikima da ta sa ya halicci abu sai ce ya habu liman yasha'u inasa idan ya tashi bayar da kyautan mutum sai iba wani ‘ya'ya mata zuriyar kawai ai ta haifa masa mata wa ya haɗu liman sha'u zukur wani kuma ya ta bashi ‘ya'ya maza au yuzawwijuhum zukranan wa inasan ko kuma ya haɗa ma mutum mazan ya haɗa masa matar sai kuma ya ce wa yaj'alu man a aqima wani kuma sai Allah ya mai da shi ba ma ya haihuwa kwata-kwata to dan ka san duk wannan abin da Allah yake tsarawa ana yin sa ne cikin tsari sai ce innahu alimun wanda yake wannan tsari fa yana da sani kuma kadirin yana da iko i canza hakan ya mai da shi wani yanayi in ya ga dama to dangane ga kyauta da Allah yake ba mutum ta da shi yasa ibnu al-qayyim a cikin littafin sa al qawaid yake cewa babban abin da Allah zai maka guda uku ne na ni'ima wanda in baka gode masa ka zama butulu ni'ima ta farko da Allah ya yi wa ɗan adam da ya ce ya khluqu ma sha in ya ga dama da ba zai wa ɗan adam ba da ya yi rago da yanzu kana tukunya tunda an manta da tarihinka to amma sai Allah ya wa mutum wanda ainihin ba irin arnan nan ba ka ga mutum ba a ba a cinsa to Allah ya ka mutum martaba farko da ya maka kenan kuma ya ce wal kad karramna bani adam na karrama wato bani adam ka'yan annaba adam martaba ta biyu da Allah ya mutum shine in musulmi yana cewa ya ayyuhal na amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kakku mutu sai kuna musulmi haka na annabi Ibrahim yake cewa am kuntum shahada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون sannan kuma yace wa man yattaji ghayral dinan falan yuqbala min duk wanda ya kama wani safarki ba na musulunci ba ba za a amsa masa ba wa huwa fil akhirati min al khasirin ranar alkiyama yana cikin kafaku sannan kuma sai ya yoka mai lafiya ya baka lafiya kuma ya baka ilimi wanda za ka iya auna gaskiya da ba gaskiya ba da shi ma'ana za ka iya gane daidai da ba daidai ba to wannan ni'ima ibnu qayyim yace in Allah yau mutum ita ya gama da shi abinda mutum ya kamata yi shi kuma sai gode wa Allah to dangane ga abin da ya shafi tarbiyya wanda shine maudu'in mu hakika a daidai wannan lokaci da muke ciki lokaci ne da ya kamata kowa ya kalli kansa ya kalli 'ya'yansa da kannansa ya kuma kalli al'ummar musulmi ki ɗaya ya ga irin yanayin canjin da muke bukata a cikin wannan al'umma tamu na ainihin wato samar da al'umma kyakkyawa mai tarbiyya wacce za ta zamo misali ga al'umman da za ta zo a baya wannan shi ne abin da kafirai suke fata su ga sun share duk wata ɗabi'a mai kyau daga cikin musulmi Allah yana gaya mana wa dulai takfuru na kama kafaru na sawa'a suna fata ina ma kuma ku zama kafirai kamar yadda suke kafirai don ku zama abu ɗaya a wani gurin kuma yake cewa wa waddu law takfurun suna fata ina ma za ku zama kafirai a wata ayan kuma yake cewa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u suna ta gwagwarmaya yau da gobe su ga sun tuje ku da kan addinin musulunci kun koma kun yi ridda in istata'u in dai za su samu iko in dai suka samu iko ba za su bakku akan musulunci ba Allah ya ce mana wannan kuma hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq to an fito da hanyoyi na yakan musulmi iri daban-daban daban wani yaki ne na gaba da gaba wanda ake jefa makami ya barna wani yaki ne na tunanin dan adam a yaƙi tunaninka a canza shi wani yaki ne na canza yanayi da ɗabi'a da ƙasa da gurin zama na al'umma wanda duk waɗannan sukan iya yin tasiri wajen canza halayensu da zamantakewarsu to don haka yana fuskantar makiya na kowane irin janibi waɗanda suke ganin su ga sun kai addinin musulunci ƙasa daga cikin waɗannan abubuwa ƙungiyoyi da ake kafawa na yaƙi da addinin musulunci akwai ƙungiyoyi da aka kakkafa waɗanda aka yaƙe su aka kafa su don su yaƙi samari maza da mata suna nan kuma suna ta aiki ba dare ba rana su ga sun tuje duk wata ɗabi'a mai kyau a cikin al'ummar musulmi wannan shine abin da wani babban malami yake faɗa a littafinsa Sheikh Hassan Dr. Hassan Ahmad yana faɗa a littafinsa mai suna ainihin wato buyutuna muhaddada min ad-dakhil yace gidajen namu fa daga ciki suke rushewa sunan littafin nasa kenan ma'ana gidan musulunci yanzu daga ciki ake rusa shi halaye da rashin ɗabi'a mai kyau sai take ainihin wato ruguza addinin musulunci na ciki don haka muna bukatar mu tarbiyyanci wani jil wata al'umma wacce za ta kwatanta halaye da ɗabi'a masu kyau irin yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya rayu shi da al'umma da suke tare da shi hakika kamar da mai gabatarwa ya faɗa duk da yake hadisin da ya kawo min da jihatu sanad da'ifun ne jiddan amma ma'anarsa tana da kyau cewa ainihin wato al'umma mata idan aka ɗauke su a matsayin al'umma aka ba su kyakkyawan tarbiyya wato an ba mu al'umma tarbiyya ne wannan ma'ana ce mai kyau shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cikin tafiyarsa ta addini babu wani fage da ya je ya ce mata su tsaya anan, babu shi kwata kwata malamai sun yi rubuce rubuce daban-daban akan matsayin mace a addinin musulunci Allah ta'ala farko abin da ya fara yi shine ya mayar da mace da namiji dukkansu a matsayin dan adam shine lokacin da ya halicci annabi adam ya halicci hawa wannan sune ne dan adam na farko da Allah ya fara halitta kuma daga gare su ne Allah ya dukkan dan adam inda ke yawo a doron ƙasa to gatan da Allah ya fara yi wa mazan da matan gaba ɗaya shine haɗa su su zama shaƙiƙai akan harka ta addini shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake faɗa hadisi ruwayin Imam Nisa'i yana cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal maza shaƙiƙan mata ne mata shaƙiƙan maza ne ma'ana duk inda maza za su sa kafa wajen wani aiki da Allah zai yarda da su to ya kamata su ma mata a yi musu irin wannan tarbiyyar su ma su sami irin wannan ilimin da za su irin wannan aikin da Allah zai yarda da su sai ka misali da ayan nan da take cikin suratul ahzab wanda Allah ta'ala ya ce ba wanda za a buɗe ma aljanna sai wanda ya zo da certificate guda goma ko majale ko namiji ne sai wanda ya zo da certificate goma duk wanda ya zo da certificate goma ɗin nan za a buɗe masa aljanna yace innal muslimina والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سيتني أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kenan duk inda musulmi zai gwagwara maya ya zama musulmin kirki ya kamata mace ta zama ne musulmin kirki mumini namiji mumina mace mai tsananin ibada alqanit shine wanda ya tsaya wajen yin abin da Allah yake so shi yasa Allah ya ce wa maryam wa kanat min alqanitina tana cikin qanitina da qanitati ma'ana tana yin ibada sosai wajen bautan Allah tana tsayawa tsayin daka wajen bautan Allah to ana son maza da mata irin wannan والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ana son masu gaskiya maza mata ma ana son masu gaskiya wal khashi'ina wal khashi'at ana son masu tsoron Allah maza su ma mata fa wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat ana son masu sadaka maza ana son mata su ma masu sadaka wasa'imina wasa'imat ana son masu ainihin wato azumi maza ana son masu azumi mata haka nan duk sauran ɗabi'o'in da Allah ya faɗa sai ya haɗa maza da mata ana son su irin wannan wannan ne ce imamul bukhari ya rawaito a cikin kitabul ilm cewa mata sun yi kungiya sun zo gaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suka ce ya rasulullah ka ware mana rana ka dinga karantar da mu shine imamul bukhari yayi babin da sigan tambaya babin hal yuhaddir lin nisa'i yawmun ala babin da ke karantar da mu shin ya halatta a ware wa mata rana daya a cikin ranaku ana ba su ilimi sai ya koro cewa mata sun yi kungiya suka saka wakiliyarsu a gaba cewa a zo a samu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ware musu wata rana wacce zai dinga ba su ilimi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kansa ya samu ma mata rana guda suke taruwa yake karantar da su ya za su sallah ya za su tsarki ya za su ibada ya za su tarbiya ya za a tarbiyance su ya za su zauna da mazajen su lafiya ya ya harkokin su zai kasance na rayuwa ya za su kasuwanci ya za su sana'a ya za su nemi ilimi duk wani fage na rayuwa na gwagwarmaya sai da annabi ya karantar da mata yadda za su kuma a kowane fage an duba an ga masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama cike yake da maza da mata in ka karanta cikin ar-risala ta Abu Zaid Qirawani wanda muke karantawa fiqhun mu na malikiya yana cewa an zo sallah a masallaci da maza da mata ya ake yin sawun ne sai ai sawun maza a gaba ko ai sawun mata a baya kenan ya nuna cewa mata suna zuwa masallaci su sallah a lokacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama har ma ga malamai sun faɗi yadda kowane sawu zai tsaya har ma imam bukhari ya rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa mafi alherin maza wanda yake gaba mafi alherin sau mata wanda yake baya kuma kenan ya nuna a wajen sallah wacce ita ce a azamul ibadat da maza da mata sun yi tarayya kuma sallar ne ita ce take karantar da mutane halaye masu kyau haka nan ranar idi ya tabbata a hadisin umma atiya cikin bukhari da muslim cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce a fito da mata su zo sallar idi har aka tambaye shi waɗanda suke jinin al'ada fa ya zaki sai ce su ma su fito amma sun zo su tsaya a gefe don su samu albarka da ake samu a ranar nan da addu'an musulmi har aka ce wacce ba ta da hijabi ba sai ce ƴan uwarta ta sako ta a cikin hijabinta haka nan mata suka fito suka suka cika wannan guri wato na sallan idi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wa maza kutuba su sai ya tafi wajen mata Bilal yana gaba yana zuwa sai ce ya ku mata ku ma ku dage da sadaka da kyauta dan an bude min jahannama na gan ku da yawa ce, sai ta mata ta ce saboda me ya rasulullahi ce saboda ainihin butunci da ainihin wato rashin iya zama to na ashe in ana son a tseratar da mata daga halakar duniya da lahira shine a karantar da su yadda za su san mutuncin su su san girman su su san martabar su su san su dan adam ne kuma su san irin matsayin da addinin musulunci ya ba su wannan shi zai kare musu asarar duniya da lahira to nan mata suka dinga sadaka saboda sun fahimci sakon da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake sanya isa musu wannan hadisi yana na cikin kitabul idain cikin wato sahihul bukhari wannan bangaren sallah kenan haka nan bangaren abin da ya shafi azumi da maza da mata duka suna yi haka abin da ya shafi aikin haji duk wanda ya je aikin haji ya gani wajen tsawafi da maza da mata ake kewayawa wajen sa'ayi da maza da mata ake kewayawa wajen ainihin wato jifa da maza da mata ake kewayawa wajen ainihin wato sauran duk abin da ya shafi harkoki na aikin haji babu wani guri da za a ce a bari sai maza sun gama sannan mata su yi saboda guri da ake neman yardan Allah don haka su ma ba za a bar su a baya ba wajen a tabbatar sun samu wannan yarda ta Allah subhanahu wataala haka na in ka zo sauran bangaren ibadu ma kowanne za ka ga cewa mata suna da nasu muhalli a ciki babu wani guri da za a ce wannan babu an fidda mata daga cikinsa sai dai ka ji an ce an fidda maza daga wannan babu amma babun haila duk da yake akwai kunce kunce kai ma da suka shafe ka da babun nifasi shi ma akwai kunce kunce da suka shafi namiji duk da yake ba shi yake ba amma dole i karanta dan ya san meye yake a ciki to wannan ke na bangaren ibada bangaren kuma abin da ya shafi harkokin rayuwa na yau da kullum su ma mata an yi tarayya da su misali wata mata ana kiranta rubayi ubintu mu'awwin tana gaya mana hadisin bukhari cewa so bakwai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana fita yaki tare da ita aikin ta shine tace nudawul jarha muna yin magani ga waɗanda aka ji rauni wa naqumu bi tabakh mukan tsaya kuma da dafuwar abinci ma'ana ta kware wajen dafa abinci don haka ake gayyatar ta lokacin da mazaje suna filin daga suna kasarna su ko mata a nan gefe suna dafa musu abinci kuma suna kai musu ruwa suna ba su wanda aka ji rauni sai a kawo shi ta ce in an ji masa rauni sai mu sa zare da allura mu ɗinke mu sa masa magani ta ce wanda ko ba su da lafiya mu ake ba mu jinyar su ta ce so bakwai ina fita yaki tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi ina wannan bangaren abin da ya shafi kuma sana'a da tattalin arziki mata a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi su ma ba basu a baya ba akwai wata mata da ake kiranta ummu sharik a cikin sahihul bukhari cikin kitabu talaq lokacin da aka saki fatima binti kai mijinta yana wani gari ya aiko mata ya sake ta saki cikon na uku sai aiko mata da dan abinci haka a buhu sai ta fushi ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mijina ya sake ni har ya aiko min da abinci kuma ya ce in bar gidan manzon Allah haka ne in dai an wa mace saki na uku babu sukuna babu nafaka a kanta sai ce amma tafi gidan ummu sharik da umarni na ki je ki idda a gidan har ta tafi sai ce dawo ummu sharik mace ce mai wadata sahabbai suna taruwa a gidanta suna cin abinci wato ita saboda kudinta wata miloniya ce ita kuma sunanta ummu sharik saboda kudinta duk wani sahabi da ba shi da inda zai je ya ci abinci to a gidanta ake taruwa a dinga fito da daro na abinci ana ci ita ummu sharik to da gidanta aka ce a je a yi idda sai aka ce a dawo saboda maza suna taruwa kada ainihin su dinga kallon ita wannan mata mai yin idda sai ce tafi gidan abdullahi bin ummi maktum mutum ne makaho wanda za ki iya cire ki a gabansa ma ba tare da ya gani ba bai ga komai ba da aka sai annabi ya tura ta gidan ummu sharik a gidan abdullahi bin ummu maktum ta je ta yi idda bayan ta gama idda sai mutum uku suka fito neman aurenta muawiya dan abisu sufyan ya fito neman aurenta abu jaham ya fito neman aurenta Usama bin Zaid ya fito neman aurenta dama manzo Allah ce kake komai sai kin shawarce ni da ta dawo ta ce ya Rasulullah sahabbanka guda uku sun fito neman aure sai ya ce to ni dai zan baki shawara mu'awiya bai da kuɗi in zaki ki aure shi ki aure shi akan cewa fa da kyar za a ci da kyar za a sha sai ya wannan shi kuma abu jaham garrabun nisa ko la a sahu an atiqihi duka ike wa mace in ta masa laifi kun ga kenan saboda irin matsayi na mata ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata hakikanin halin mijin da za ta aura kada ya zo ya dinga maguza ta yana shafa ta yana fatali da ita don haka ya soke wannan sai ta toki auri usama tu bin zai to tana ga usama yaro ne ko kuma bai kai ba sai ta ce dai sai na hakura na bud umarnin manzon Allah na auri usama take bayan na aure shi kuma sai Allah ya sa albarka da wadata da arziki a cikin wannan auren har na zo ina mamakin yadda ainihin wato auren ya albarka to kun ga wannan kenan a fagen abin da ya shafi zamantakewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan jawo mata shigar da su haka ne abin da ya shafi yanci wanda ake magana yanci damuwa da yanayin da mutum yake ciki da kuma sa shi cikin a bashi cikakken yancinsa wannan ya faru a hadisin barira wanda imamul bukhari da imam muslim suka rawaito barira ta ce ni baiwa ce a can gidanmu bauta nake yi ban samu yanci ba kuma tana aure da bawa mijinta ma bawa ne ita ma baiwa ce kun san ku a lokacin an ce bawa ne mutumin da ba shi da yanci a rayuwarsa komai a karkashin wani yake yana da iko isiyar da shi ko ibada bashinsa ko ibada shi jingina ko kuma duk kudin da ya tara ya kwashe isa a jihunsa bai laifin komai ba su kaga bauta ba ta da daɗi to sai wannan masu gidan nata suka ce barira ki je ki kawo kuɗi mu fansar da ki sai barira ta ce sai na je na samu nana Aisha na ce kin ji mutane sun ce wanda suke sune suke ainihin wato mallaka ta sun ce in kawo musu kuɗi ukiya tara ukiya din kamar dinare ne guda arba'in shine ma'auni to arba'in arba'in so tara sun ce kowace shekara na kawo kwaya ɗaya ma'ana sai na yi shekara tara ina kaiwa nana Aisha ta ce idan sun yadda ni ne zan zama uwar gidanki bayan na yan taki to yanzu nan ina da kuɗi zan biya su kuɗin nan cif su yan taki sai barira ta yi murna ta je ta same su suka ce a'a sai dai aisha ta yan taki amma mu za mu kula da ita kuma aisha ta sharɗanta ni zan yan taki ni zan kula da su kuma suka ce a'a aisha ta yan taki mu kula da ki shine manzon Allah ya jiyo ana hayaniya yake me yake faruwa aka ce barira ce za a yanta ta amma masu ita sun sharkanta su za su eh, na isha ta yanta su kuma su zama uwar gijiyanta manzon Allah ya ce alwala alwala'u liman ataka wanda ya yanta bawa shine mai kula da shi don haka na na isha ta biya kuɗi aka yanta barira sai manzon Allah ya hau ya ce me yake damun mutane ya yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة yace me yasa jama'a kuke sa sharaɗin da baya littafin Allah duk wanda ya ƙara sa wani sharaɗi aka duba littafin Allah babu annabi yace rugugajje ne ko ya kai sharaɗi ɗari to bari za ka samu yanci to mijinta fa ku tuna bawa ne ita kuma yanzu ta samu yanci ta zama ɗaya to a ka'ida ta musulunci idan ana aure tsakanin miji da mace sai matar ta samu yanci to yanzu ci gaba da auren yana hannunta don a tilasta mata ta zauna da bawa ba dole ba ne mijinta bawa ita ya wannan sai da ra'ayin kanta to sai ta yaji ta gudu gida mijin nan ya kukan duniyar nan ishawo kanta ta yarda har ya kai yana zubar da hawaye yana kuka yana shauƙin ta yadda su koma aure ta ce wallahi ba ni ba kai sai yanke shawara tunda ta ki bari ya je kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai je sa samu da Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yaro cikin muwaffa mali yace ya rasulullah ga mata ta nan barira ta abin nan ta gudu saboda ta samu yanci ta ce ba za ta yi aure da ni ba amma ina so ka je kai mun bikonta ku kula da wannan kista da kyau domin yana daga cikin abubuwan da ake tuhumar addinin musulunci wai baya ba wa mata yanci maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo min barira an gane ko sai ya tashi ya tafi gidanta shi da kansa ya je ya sallama barira ta fito kamar yadda ya zuwa cikin riyadu salihina cikin babu shafa'a a shafa'a sai ya je ita barira mijinki ne yake son ki mai da shi domin ita ce yanzu auren a hannunta yake ki mai da shi ta ce ya rasulallah umarni kake bani ko ko biko kake yi a bambanta mun biyu idan umarni ne ko ina so ko ba na so dole in tashi in koma domin Allah ya umarce mu bi umarnin ka dole in kuma biko kake ya rasulullah to fa din manzo Allah ya ce a'a ba umarni yake zaki ki ba biko nake masa yace tace to la hajata li shi to wallahi ba ni ba shi har ma arwayin mu da take cewa wallahi da za a ce duk duniyar nan ta sace ya dauka idan kamun akan in koma wallahi ba zan koma ba sai manzo Allah ya ce yancin ki ne sai ya dauka kalmar sa yace sai an jima bai tursasa ta ba ta yi abin da take da yanci a kai sai ban mata matsayinta kun ga wannan shine irin shi yasa mata a lokacin manzo Allah suka saki jiki saboda irin jansu da aka yi a jiki da irin tarbiyya da ɗabi'a mai kyau da aka ba su haka nan wata yarinya ta zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam tace na kawo karan mahaifina ita ke ko me mahaifinki ya miki tace ya aurar da ni ga wanda ba na so sai manzo ya ce eh, tabbas kina da matsayi ya kike so a kashe auren kace a'a ba na zo in sanar dan a kashe auren bane na zo ne dan na san yanci na tunda ka tabbatar ni ne mai auren in na ga dama a kashe in ga dama a zartar amma tunda ba ne ba zan kunya shi ba na yadda na zartar da auren na kawo ne dan na san matsayina tunda an tabbatar min da matsayina shike da ni kuma na yadda da auren ma'ana ta san dai ba shari'a ce ta yi mata wannan kisan mummuke din ba ko ba haka ba da yadda ibnu qayyim yake cewa cikin zabi ma'ad ka kwace wa mace dukiyarta gaba ɗaya ya ce mata sauki da ka hada ta da wanda ba ta so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al bikru tusta'zan wa iznuha sumatuha wa tayyib ahqqu bi nafsiha min waliha yayi ta fada ibnu qayyim a cikin zabi ma'ad yayi ta fada wajen shafi takwas yana raddi ga malaman da suke cewa za a iya dilkawa yarinya mijin da ba ta so yake wallahi ba a yi sa ba don za a cuce ta wannan kuma haka yake dan an taɓa yin wata hira da wasu ɓangarori na karuwai suna son su tuba sai aka samu kaso saba'in daga cikin waɗanda suka gudu daga gidajen iyayen suka zama karuwai daga auren tilas kaso saba'in ba sa son mijin iyayen sun dan karɓi wani abu sai su zankara musu shi da ƙarfin tsiya saboda haka daga nan ta ɓalle kuma shi kenan sai abin da hali saboda haka kun gashi a ka'ida ta musulunci akwai kariya ga mutuncin mata da kuma ɗaukarsu a matsayin mutane wannan yasa shikenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mata suka saki jikin su ana komai na rayuwa da su haka nan muka duba bangaren abin da ya shafi zamantakewa na aure a wajen yin auren da kuma yadda mu'amala auren take kowanne an ba shi wani cikakken yanci nasa wanda ainihin wato zai zama ba tare da an cutar da shi ba aka ce wa miji kakka auri matar da baka so sai ko mace ka a aura miki wanda baka so su kuma iyaye aka ce musu to idza atakum man tarbawna khulqahu wa dinahu fazawwijuhu wa illa takun fitnatu fil ardi wa fasadun kabir idan mutum mai mutunci mai addini wanda kuka yarda da shi izo neman aure gurin ku manzo Allah ce to ku bashi in ku kun ki fasadi zai bayyana a bayan kasa kuma aka ce ka je ka ga matar ta ganka ka ganta kuma da rana tsaka kuma aka ce ka ku shiga wani guri ku kulle a'a da kakarta a tsakiya ga ka ga ta ga kakatta duk kalmar da ka faɗa ko da wanka sai eh, to kai gaya akwai magana ta gaskiya mili kana gaya magana kan wasa magana da wasu dace wajen zuban ma da hakoran gaba to kaga dole a yi zance na gaskiya ga wanta na azora kan kujera ga ka ga ta a yi zancen a haka amma wannan barin ƴaƴanku da suke yi cewa su fita ko ina su tafi kaga cewa yarinya an ba ta lafifi na cewa ainihin wai hadda mai samari arba'in sai ka ji a gida ana cewa ai wannan yarinya farin jini gare ta samarinta sun fi arba'in kullum sai an zo zance da rana da daddare akwai uban ma da yake cewa yarsa in an gama zancen ta rufe kofa ni na gaji wannan ido wannan ita sai aka ɗayan dare ana zance kuma a shiga duhu sai ka ce kadangaru sun manne a cikin garu uban yana jira wai a gama zance sai kai ba ku gama zancen ba to ni na shiga gida zan kwanta an gama ta kulle ko yana gani yarsa ta zo ta ce baba ga wani cocktail party da aka gayyace ni ta ba shi kati ainihin wato ce to kwana nawa za a ce kwana biyu za mu a ɗauki yarsa a ji a kai ta hotel a kama mata ɗaki da rana a tike rawa da daddare kuma a kwanta da ita to irin wannan kaga ba karamin barna ba ce da haka addinin musulunci ya faɗi irin layin da ya shata don ka aji a lalata tarbiyyar yara ainihin a shigar musu da wani irin mummunan tunani wanda zai tarwatsa tarbiyyar su kuma dole iyaye su yi la'akari shi yasa ma wajen neman auren aka ce tilas nema mutum kafin ma fara zuwa neman yarinyar ma ya gama ganinta a waje shi yasa jabir yace na kallabe ina leƙe ta bayan wato bishiya ga matar da nake so zan aura in ga tafiyarta da tsayuwarta da kowa ba tare da ta sani ba idan kuma an tashi zuwa neman aure sai a sanar da iyayenta dan babanta yau aka tambaye ka wa ke son ka zaka iya bayyanawa ragowar duka kore ka tsayan mata da mutum daya mutum biyun nan da suke zuwa gurin ki wanke wa kike so wani to kai kuma an sallame ka sai kuma a tsaya a ga yadda za a yi da wannan duk amma mutum ya bar yarsa ko ina ta tafi ko ina ta je a dinga kawo masa katina an je fati kaza an je kaza ai yarka farin jini gare ta ainihin wato samarinta da yawa to gaskiya wannan wata hanya ce kuma daban wacce za ta iya kaiwa kuma ga ranar da za a zo a shiga wani yanayi mara kyau sannan irin bangaren ilimi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya karantar da mata ilimi har suka zamo cewa suna iya kalubalantar duk wani mutumin da ya saba ka'ida ta ilimi ku karanta cikin kitabu tafsir a cikin sahihul bukhari abdullahi dan mas'ud wata mata za ta wuce sai ganta yake ce mata sai kuwa dai annabi ya la'anci mai irin sifa taki ko Allah ya la'anci mai sifa irin taki sai matar ta tsaya ta ce kai dan mas'ud harka addini fa ba harka ce ta wasawa a ina ka ga Allah ya la'ance ni ita a alqur'ani tace to sai gobe wallahi a daren ta bi qur'anin daga bango zuwa bango da safe ta dawo wa dan mas'ud sahabi babba tace na karanta qur'ani daga bango zuwa bango banga inda Allah ya la'anci ne suka irin tawa ba dan haka sai ka gaya mun inda ka gani yace kin karanta wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu kace na karanta ita kawai nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila Allah an ne a tashi ne mai kara gashi ainihin wato da dan akwai gashin awaki ko waye a ƙara tsawonsa. sa ainihin wato kaga kamar gashin ta ne duka amma nan ɗori aka yi aka yi cuwa to an hana sai ta ce ai abin wannan matarka ma tana yi matarka ma tana yi yana da su ta yi bukari sun sabu tafsir ita mata ta tana yi ita tabbas ita to je kike da gidan ki gani in tana yi ki ne ki tabbatar mu ta tashi ta tafi ta je ta leƙa ta karan matar ba ta yi sai ta dawo ta sai eh, ba ta yi shahada ai da tana yi ba zan zauna da ita ba shi ne ran hafi ibn hajar asqalani ta ta kun ga irin ainihin wato yadda mata suka zama cewa za su iya zuwa ai muhawara da su a babin ilimi dan ainihin wato su san wato matsayin da za su abin nan haka a babin tambaya yana nan cikin kitabul ilm wata mata ta zo ana kiranta ummu sulaimin wata ummu sulaimin din nan tun tana duniya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ce ke ya aljanna ce kuma na ga gidanki a cikin gidan aljanna Allah ya nuna min a cikin mafarki wani tambatsotsin gida aka ce naki ne to ɗan sulaimin ɗin nan ƴaƴanta guda biyu akwai anas akwai barra baban su ya rasu sai wani sahabi ya zo zance gurin ta lokacin da musulunta ba ana kiransa abu talha sai ta ce ya aba talha kamar ta bai kamata ya zo zance guri na mai da shi ba amma sharaɗin aure miji da mata su zama musulmi in ka yadda za ka zama musulmi to ni wallahi na yadda shiga musuluncin ka shine sadakin aure na yace ba wani abu kace duk wannan su akwatu su ai duka ajiye su la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine sadakin aure kace kuma ka je ka shaida wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aba talha ya doshi majalisar manzo Allah shine shek albani cikin ahkamul janaiz yace yana fuskanto majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka ga manzon Allah yana murmushi sai yake wasu sahabbai ga a Talha nan da galo fuskarsa akwai alaman annuri na yana kan addini yana kara sowa ko sai ce ya lalla na je mun yi yarjejeniya da un musulmin cewa na musulunta ta yadda musulunci na ya zama shine sadakin ta na aure sai ta ƙara so annabi ya ce haka kuka yi ta ce eh to shikenan yace ashhadu ilaha illallah anna muhammadar rasulullah Allah ya ce ga mata kana shikenan ya kama hannunta suka tafi gida Sabin mamaki wannan auren sahabbai suka ce muna kirga shi cikin auren da ya fi kowanne albarka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sun haifi ƴaƴa da yawa kuma ma ba ƴaƴa da yawa ba daga cikin ƴaƴanta akwai wani da ake kira Abdullahi sai da ya haifi ƴaƴa maza guda tara dukkanin su hafizan Qur'ani a cikinsu su ne ma wani ya karantar da Imam Malik kamar da yake a cikin Sahihul Bukhari to ita wannan ummu sulaimin din ne abu ya dame ta sai ta dauko hijabin ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin majalisa sai ta kafa hujja da aya ce, inna allaha la yastahi min alhaq fa hal ala almar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat ya rasulullah Allah baya kunyan baje gaskiya mace za ta yi wanka in ta yi mafarki ummu salama tana zaune a gurin sai ta jawo mayafinta ta rufe fuskarta ita ce amma kam tun kunya mata. sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce gaskiya ne ana samun ainihin wato abin da ta kakada yake kama da babansa ko baba to wannan an kashi ne a cikin kitabul ilm dan a nuna mana a bangaren tambaya babu wani abu da zai rikice wa mata face sai an ba su dama su ma sun shigo sun yi tambaya domin su ma shaka'iqur rijali ne akwai ta mata ana kiranta ummu waraka tace ni limamiya ma annabi ya nada ni ta haddace qur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga gidanta ga bayi ga yara ga mata na cika sai ce to lokacin sallah ya kawai ga tsoho nan ya dinga miki kiran sallah kuma ke ce liman ku duba bulugul maram ai karatun ba mai nisa bane yana nan cikin kitabul imam hadisi ne kuma sahihi tace ne taiwa gidan limanci haka ne yana nan cikin fikihu sunna na na Aisha take cewa da ita da Ummu Salama mun kasance in mata sun taru mu kadai mukan yi wa junanmu limanci mu ba da sallah amma mukan shiga cikin tsawon gaba yana nan cikin fiqh sunna kamar yadda Sheikh Albani ya tabbatar a cikin littafin san tamamul minna to irin wannan musharaka da ake da mata cikin rayuwa da rashin kyamarsu rashin korarsu rashin fatattakarsu rashin wulakanta su shi yake sa su koyi irin halaye masu kyau da ake abin nan ma lokacin da aka ce ai mata daban maza daban a harka addini a basu su can ai kan ma karatu kan ma su fahimci addini lalatattu ne kazantattu ne to sai su je su koyi irin ɗabi'ar da ake musu kira da ita da kasashen turai zai kasashen turai a ƙasar nan kawai a kano sai da muka kirga ƙungiya guda 37 da wacce aka kafa daga amerika aikinta shine kawai su yaudari mata su lalata tarbiyyar kungiyar yancin mata kungiyar kwato kai ka ce macen a wani bala'i take kungiyar kwato to daga wani wala kwato kungiyar kwato yancin mata kungiyar kare martaban mata kungiyar kyautatuwar ɗabi'ar mata kungiyar jin daɗi da walwalar mata duk irin waɗannan suna yake samun da ji suna ne masu zaki a baki amma ƙarƙashi guba ce to wai sai ka ga uban waye wai dan mace yanci ne har ake nema a kwato mata ne mu dai mun san mace uku ce ba ta hudu a duniya ko yar wani ko matar wani ko uwar wani a duk matakan nan guda uku da mace take da shi babu inda ba a batta da mai kulawa da ita ba idan yarinya tana karama cinta da shanta da tufafinta da kudin makarantarta da kula da ita duk da baki ɗaya na kanwa to idan aka zo aka kafa kungiyar kwato yancin mata idan irin waɗannan yaran suka shiga daga wa suke sa kwato musu yanci ga ubanta kenan to idan idan har an ce ubanta ya danne mace yancinta kaga kenan ubanta ne mai laifi ba musulunci ba dan musulunci ya ce wa ubanta yayi ne ya kula da ita har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa farashi mai tsada wanda bai sa akan yaya maza ba ku duba cikin riyadu salihin akwai babi guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wata mata ta shigo da ƴaƴanta mata guda uku tana neman taimako a wajen Nana Aisha suna na aisha ta ɗauko dabino ta ba ta guda a ‘ya’yanta biyu ne da ita suna na ta ba su dabino uku sai uwar ta barewa ɗaya daga cikin yayan dabino ɗaya ta bata ta ba wannan dabino ɗaya kafin ta bare nata ta ci hukuncin ya ɗaya da suka ce babu kara mana sai ta fasa cin nata ta fara biyu ta babba suna na isa abin ya ba ta mamaki da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida suna na aisha take gaya masa yau kaji kaji abin da na gani sai ce duk wanda Allah ya bashi ‘ya'ya mata guda biyu zuwa uku ko kuma ƙannansa ne mata guda uku ko biyu ya riƙe su ya musu tarbiyya har ya aurantar da su waje lahul jannatu ba shi da wani sakamako a wajen Allah face shiga aljanna wani hadisi yana na cikin bukari da muslim hakanan kuma yana cewa asai alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im allazi la yaftir wa kal qa'im allazi la yaftir yana cewa misalin mai tsayawa kan haƙƙin wato mata marasa aure ko zaurori ne ko 'yan mata ne yake kula da su a wajen Allah ya fi wanda ya tafi jihadi ya fi wanda yake sallah bai tsayanke ba ya fi wanda yake azumi bai sha ruwa ba matsayin to wannan kenan sannan aka ce bayan an auro matan nan akwai sharuɗa na zaman aure waɗanda aka ɗora wa miji da kuma sharuɗa ita ma da aka ɗora mata wanda za su kyautata wannan rayuwa don haka idan mace ta zo a matsayinta na masu aure ta ce ana zalunta ta don Allah wa take nuna wa yana zalunta ta mijinta me yasa ya zalunce ta ta ayewa don bai tsaya da koyarwa addinin musulunci ba don akwai abubuwa guda tara wanda duk mutumin da ba zai cika su ba ba a aure duk wanda ba zai iya ba kakka bashi yarka dan zai zo ka koma ita ko a zo rigima ta tashi na ɗaya sai zai iya ciyar da ita ciyar wannan ko malamai sun yi ta a duba yanayinsa in mai kuɗi ne ba ta mai daɗi in tana kare wa liyun fit zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ibnu qayyim yace hadda nama da mai shanu ko ba ka ba ka ci ta koshi sai kuma a duba yanayin garin so nawa ake cin abinci in so uku ake ci to sai ka ci da safe sai ka ci da rana sai ka ci da daddare in so biyar ake ci sai ka ci so biyar yawa kuma sai ka koshi yawa wannan kenan na daya na biyu ka ba ta sha yadda kake sha irin ruwan da kake sha shi ma ka ba ta kana irin ka ware kanka kana shan fiya wata ko tuwon wata ko waye nan kuma kana barin ta da ainihin wato irin na dawaki dole ita ma ka shigo da ita cikin rayuwar da kai ma kake yi ku dinga yi tare ba ce wannan ka je ka leka firji a ce wannan na mai gida ne kasa kasan kuma na na iyalai ne a'a kowanne fita yadda kai ma sai dai wata larura ce ta rashin lafiya ta sa aka ware maka wani amma maza Allah ka tafiyar da ita daga abin da kake ci sa ko mutanen da suke sa a kirɓa a gida shi kuma ya tashi a kindin ne tebur yana cewa kai fa samun kwai uku na kai ne tsoro ka tsince biyu ya ce dam a waje ya shiga ya ce wallahi ai ni kuma ma wallahi ba da ci to ai aka ce kai adalci wajen ba su abincin da zaka ci irin su shi ma kamata su dinga ci na ɗaya kenan ka ba su ruwa mai kyau na uku ka ba su gurin kwana lafiyayye irin wanda gwargwadon karfinka da halinka na ainihin wato hudu ka ba ta kayan tsafta me kayan tsafta sabulu kenan ko na wanka da omo na wanki da makilin na goge baki ko ba haka ba da asuwaki da sauran irin waɗannan abubuwa wanda ainihin za ka tsaftata da mai na shafawa abu na biyar aka ce kuma ka siyo mata kayan kwalliya yau an ce kayan kwalliya shine irin wato harka eh, ta gwalagwalai in kana da hali gwalagwalan da za ta zuba a wuyan ta da turaren da za ta shafa ma a gida da su ɗan jambakin da za a ɗan goga ma su ɗan jajirce ne ja ido ne ja fuska ne duk ɗaya jajaja ɗin nan duk a jajjama da kuma ƙunshin da za a yi ma domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zuwa cikin wa bi dauda wata mata ta ko hannu za ta karɓi wani sako sai maza Allah ya ce wai wannan hannun na namiji ne ko na mace sai masu tana daga ciki sai ce na mace ne sai ce to ai bai kamata ba ki dinga barin hannun ki haka ba kunshi shine Abu Dauda ya babi babin mahimmancin yin kunshi ga mata to kunshin nan fa ba wai kawai ta tsoma hannunta a cikin lalle ya wuni ya jajawur ne kunshi ba a'a kunshi yanzu har karanto shi ake zane ake mai kyau wanda kai kanka mai gida ka san ainihin wato wannan wani na musamman ne naka ne kawai yauwa ba ku kasashen da kafin a aurar da yarinya ma sai an kai ta gurin da za a yi training ɗinta wajen yin kunki amma ko ba irin abin da marasa kishin nan suke ba da ko wani guri da yan sudan suka buɗe nan sai mutum ya kai matarsa wani kato zai mata kunki sai ya zauna a shi kujera ya zauna an yi wa matarsa kunki shi kuma yana kallo sauko kawai kai kamata a koya mata to wannan ado da abin da za ta yi ma da kuma eh to wannan sai ka ba ta shine na biyar na shida irin tufafin da za ta sa malamai suka ce tufafin nan hawa uku ne akwai tufafin da ana sa su ne don bukata su ne kamar na sanyi da na zafi dole ne kai mata masu nauyi kayan sanyi wanda lokacin sanyi za ta turba a cikin ta. ka kuma yi mata irin masu shafan-shafan wanda lokacin zafi ya zo su kuma za a sa don iska ta dinga ratsawa sannan kuma kai mata na ado wanda za a kai kuma ka san irin adon da kake so wanda za a dinga ma a gida na safa daban bukuratan wa asila na safa da yamma ne daban na rana daban to wannan shi ma yana cikin wasu abubuwa abu na bakwai suka ce ainihin wato kai ne za ka ɗauki nauyinta a lokacin rashin lafiya don wani abu ya taso mata na rashin lafiya kai za ka ɗauki nauyinta na wajen siyan kati kuɗin mota in an kwanta da ita a asibiti kuɗin gado in an rubuta mata a kati maganin kai za ka siya kai za ka je ka siyo kuma ka kawo mata duk wannan nauyin yana cikin infakin da Allah ya dora ma abu ainihin wato na takwas abin da ya shafi saduwar aure wannan ma nauyi ne a kanka kada ka nisanci matarka kamar da Allah ya faɗa wannan zina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim baya halatta mutum ya kaurace ma matarsa wata hudu bata ganshi ba har ma ibnu kasir a karkashin tafsirin wannan aya ya kawo cewa lokacin da sayyidina umar yake tura mujahidai suka wa matan su nisa sai matan su wata mata yana yawo da daddare bi ta tana waka tana cewa an banda tsoron Allah da ta nemo wani kato to shi da umar yake kai mujahidai su dawo <laughs> to kowa ya dawo ko kuma yanzu kowa zai dawo matarsa sai tafi da ita kamar ban haji a gida kowa ya dawo matarsa to shi ne kowa dinga zuwa yana daukar matarsa yana fita da ita to don a kare wannan fasadi ka aje kuma a tafi jihadi kuma wani fasadi ya barke a baya to wannan kenan dangane ga abin da ya shafi ainihin wato haƙƙi na ainihin wato wannan sannan abu na tara shine idan wani bala'i ya taso mata to sai dai ka mutu wajen kare shine manzo Allah ce man qutila duna ahlihi fa huwa shahid wannan shine kishi yasa larabawa kafin su zama abin da suka zama yanzu in kana karanta tarihinsa a zamanin jahiliya mafi yawa faɗin larabawa akan mace ne in ka taɓa wa mutum ya ko ka taɓa masa mata wallahi sai dai sai kabila su sun tsari a kanta shi yasa a cikin sahihul bukhari a fatahul bari mujalladi na biyu yace akwai sa'ad bin ma'ab shi saboda bala'in kishin sama in ya saki mace ba ta aure a kusa dan in ya ganka sai ya kace saboda bala'in kishi gaira yana da gaira to irin wannan gaira din ake so mu zama shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ba shi da kishi akan iyalansa ba zai shiga aljanna ba hadisin muslim me kishi shine tsara mutuncinta ta kuma ɗauka cewa za ka iya kaunar da kake mata za ka iya kalwantar da ranka wajen kare ta duk masu da kusan kane mata irin wannan kaunar ba za ta fata mara ba to idan mace ta samu wannan fi sabilillahi kuma ta shiga wata kungiya ta kare yancin dan adam ko ta kwato ko huzgo ko kunci ko abinda aka danne wa mata sai eh, ya su danne mata don duk duniya ba inda ake mata haka sai a addinin musulunci malam zai dan baku bayani ya je tura ya ga irin iskancin da ake yi kusan ma fatina shi ake rayuwa rabi da rabi ka dauki rabi ka ɗau rabi miji ba zai dauki duk wannan abubuwan na gida shi kadai ba dai ke ba ki dinga wani abu kina kawo rabi yana kawo rabi ki dauki kunya ya dauniya ko na akwai kabilun da muke da su a nan shashin Najeriya haka suke yi mun shiga nan kudu mun gani za ka zo ka tarar da mace tana faskare tana ɗaukan eh, kankara a kanta tana aikin bulo tana aikin nama ko ba haka ba saboda ita za ta ɗauna nauyin abincinta akwai ma kabilun da matan ne suke siyar da maza mijin kawai ya aure shi ya gama sai dai ya hau gado ya kwanta tun asuba za ki ki fara aiki ga wani kayan aka ga wani a hannu ga wani an goya an tafi neman abin shi yana bai su je ki kawo kuma a kuma haka suke rayuwa shi sa waɗannan kabilun in muka auro su suka ga irin wannan sai su ma wasu suna zargin mu wai muna fata mata saboda kawai suna zaune a gida sai dai mu ciyar mu shaya duk abin da ya kai sai a ce a jira mai gida idawo kuma ita tashi a gidan nan wanda za a kashe naira biyar babu inda Allah yake ta kashe wannan naira biyar sai an jira ka ka dawo saboda irin gatan da aka ba su amma sai ka zo ka ce an danne musu yanci a fito da su zo su ma wasu eh, man kandu ne suke ta women kandu data a fito da su su ma su musharaka da mu duk abin da za mu iya za su iya su in wannan wata barna ce sabuwa wacce idan muka goyi bayan sa akan wannan sai mun waye gari duk ƴaƴan mu sun fi karfin a gaban ka yarka za ta dauki dan kwali ta wurga ma ta ce baba wannan na gaji da sai haka ake yanzu a kasashen larabawa manyan malamai za ka gani amma su kan tiran fasar ba shi sa wannan da kish yake zagin ka nuna ba malamai suka ci ai ba laifin sa bane yi iya yadda zai yi abin bai yi ba iska babban ya ce a Misra shi kuma yana cikin manyan malaman da suka fi kowa ganin Qur'ani a duniya amma kuma iska babban mawaƙiya ce tantiri ya tsararriya duk Misra ana ana sa ta a gaba to wannan abin da kai ne ba za a ce ba za a zarge shi ba ko ba haka ba duk da yake ba za a ce kuma komai ba ba yi ba to amma irin wannan da abin da suke so kenan su lalata zuriyar jama'a ka din a dinga cewa ai wani babban sa babban malami ne ko ni babban shehi ne ko babban kaza ne amma shi kuma ya zama rago da wutsiyar kare to wannan shine fatan su don haka wajibi ne mu tsare mutuncin ƴaƴanmu da ainihin wato al'ummar mu to wannan shine haƙƙi sannan kuma aka juya kanta aka ce ke kuma ki ba shi haƙoƙi guda biyar naka bai kai kara ba na ɗaya, manzo Allah sallallahu ta'ala ya sabace man za man iza nazarta ilaiha farrafta duk yadda zaki kalle ki farin ciki ke kuma ki me zai sa mutum ya kalli matarsa ya farin ciki in tana da abu biyar na daya idan tana da halaye masu kyau na biyu idan ta iya girki dan maza ba sa son ainihin wato ki ta yake fa ne ana yi musu abinci mara daɗi ko babban matsalar mu shine muna hira da wani dan sudan a maka yake ce min kana ganin yan sudan na ce eh to duk inda zaka ga dan sudan zaka ga matar ka tafi shi kyau kuma zaka gan shi ne, matar kuma lafiyayya ita ka abin da yake jawo ki a yace wallahi in ya samu naira dubu sai ta ci ɗari bakwai kusan sai ka ce ma mata suke bautawa yake ba komai ja wannan ba saboda kafin a kai mace ɗakin miji sai an kai ta wani guri an mata training na wata shida yadda za ka mallaki mijinta zauna lafiya karansu ba za su kashe a wajen boka ba amma wallahi in aka fare maka wani sauti wato sai an koya mata murya ita kanta muryar nan sai an gaya mata kalolin muryoyi wadda ya kamata a yi maka da yamma daban irin muryar da za ka ji da rana daban wadda za ka ji da daddare daban amma ka ji matan malam sai ya mana muryar maza <laughs> ko ba haka ba kasa kasa ko na ɗaya kenan ba ga aka ce su mallaki wannan to sai su koya musu murya gogaggun mata ne irin waɗanda wata ta yi shekara saba'in a duniya wata ta yi tala wata sittin wata ta yi aure sama da shekara arba'in a gidan miji ta san halin namiji duk abin da yake so da wanda baya so to nan ake kai ta a yi mata training koya mata murya sai kuma a zo kallo yaya za ki kallo kallon nan sai an karkata shi akwai kallon wulakanci akwai kallon reni akwai mazurai akwai zuzzara ido akwai kallon wulakanci akwai kallon soyayya akwai kallon da za a fara shi daga kasa ai sama akwai wanda za a faro shi daga sama ai kasa akwai wanda za a raba ka biyu in an ga dama ai sama an ga dama ai kasa akwai wanda za a kalle ka da tsakiyar ido akwai wanda za a kalle ka da gefen jira kai kanka ka san wani sakuwa ce isar ma dan sun ce al'ainu rasulul qalb shi kansa ido jakada ne na zuciya irin sakon da zuciya ta ɗauko sai daga an fesa mutum to sai an nuna musu irin wannan kallon bayan an koya mata kallo an koya mata murya irin wacce da gunnarta da hai'arta da kalkalarta kubura da kubura da akbaru sai a koya mata abinci shine abu na uku sannan abu na hudu a koya mata tsafta ike ba yadda za ka shigo gidan kana auren mace irin na wannan yankin ka shigo gida ka tarar da wani abin da za ka ce ka ji wari ko ka ji tsani ko ka ga wani abu ba wankakke ba babu turare dama in ka je duk masu zuwa aikin hajji suna gani duk jama'a suna shiga kantin kayayyaki amma mutumin sudan kantin turare yake turare sai su sai turare ka gama su ta sai turare na dubunnai ta tafi da shi turaren hammata daban turaren shafawa daban turaren turarawa daban sai an turare ɗakin a turare kayan a turare bikin kuma ga mai kala-kala wanda suke shafe jikinsu da shi ilaushi su shafe gajin kansu ilaushi awa malam duk wannan hira da muke kawai je duk ba ainihin wato da za dinga mana irin wannan malam duk wannan kuje shimfiɗin da kuke a kofar gida mutum ya kai sha biyun dare yana hamma sauro na cizon sa saboda san ya shiga gidan ga tsani ga rashin wanka ga ban daki ga kudaje ga kaza ga kazanta ga waye dauki da waye duk wanda yake sa mutane ba sa iya wuni a gida amma da mutum da da kasuwa me zai yake shiga gida duk hira ayi da wannan mana baka ci baka zagi kowa baka ci mutuncin kowa baka yi gulma da kowa ba kana nan kai da matarka kuna fesa hira to irin waɗannan abubuwan guda biyar duk yana karkashin hadisin man iza nazarta ilaiha sarratka idan mace ta iya abinci ta iya duba ta iya magana ta iya gina eh, wato tsafta da kwalliya to ba yadda za a yi mijinta ya kalle ta bai farin ciki ba wa idza amartaha a ba'ata in ka ce yi, duk abin da ka san ba saban Allah bane za ta iya yin ta sai sai kuma ka san da ba ka umarce su da abin da ba za ta iya ba wa idza jita anha hafizatka fi nafsiha wa malik in ba ka nan za ta yi kokari ta ga ta kare ma mutuncinka da dukiyarka dukiyarka ba za ta bari yi wasa da ita ba yana daga cikin mutuncin mace a wajen mijinta ta zama cewa duk abin da ya shafi dukiyar kar ta bari wani ya wasa da shi za kuka ga hindu ta kawo ƙara abu sufyan ta ce ya rasulallah abu sufyan mutum ne wanda yake ainihin mai kwauro ya kwauron ka tace baya ba mu abin da zai ishe mu manzo Allah ce to ki dinga ɗiba cikin kuɗin kina haɗawa da abin da zai ishe ku ke da ƴaƴanki amma ki kula da shari'a to yanzu irin tarbiyyar da ake ba mata sai a ce wa mace in za a kai ta ɗakin miji ta ce to na farko fa miji ba a nuna maka kauna kaga duk an rushe maganar da ganin an rushe komai sai kuma a ce mata namiji ba dan goyo bane wacce ta rike miji uba wallahi za ta kwana mareniya don haka kake kuskura za ta mutu mareniya na ɗaya kenan na biyu kuma sai ta ce mata to ki samu abin yi kace je ki zaman banza ki samu abin yi ki samu dashi ko hannun biyu ne ki dinga zubawa to kullum ka ta ɗauko aure to a nan ne fa ake yankan kuɗin kefane sai ga nan wato wace tana hannu uku hannu hudu na wato abin nan miji yana ta abin nan ana ta tara ku to ba laifi idan kuɗin ne yake wucewa ta dinga ragewa in ya isa wani wani yawa ta baka ko ba ka mata ka daɗa yi kefane ko ma tana bukatar abokiyar zama a cika ayo wannan yana daga cikin wato sirri na zama wanda wani malami yake kiransa sihiru halal wanda da mata sun fahimci wani sirrin da ke cikin wannan hadisi wallahi da ba su da bukatar su je gidan bokaye su cinye musu kayan daki da yasa ka ga yanzu da aka dage ana ba mata ilimi bokanci ya sauki ba duk wani boka in ya bayyana wallahi ba a wata shi da kuke gani ya kare da muna jin sautin bokaye a rediyo yanzu kuna ji matan da suke zamfara sun gane Sai an ka kama rediyo duk sautin bokaye ne sun cika rediyo sun cika talabijin amma yanzu kana jin sautin saboda an damfari matan sun gane saboda mace akwai da saurin imani amma an ta gane kawai wallahi yadda ka san banza ka take ɗauka an cuce su sun siyar da kayayyakin mazajen su sun kai kuɗin an cinye an ba su maganin da yi ba an ce za ki mallaki mijinki ya dawo ta haka maki sai da kika juya ki kuma ta yi ne ba ba ka sai ta gano cutar ta ake to wannan shine sihiru halal to mataki na uku na mace na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa shine matakinta na uwa uwa Allah ta'ala yake wa bil walidaini ihsana wani yaro yake za shi jihadi manzo Allah yake kana da iyaye masu rai ita duka biyu suna da rai yake koma cikin ku kai jihadi wani kuma yake man a haƙu bi husni sahabati yake ummuk Waye kuka mata a kyautata wa yake babarka sannan wa babarka sannan wa babarka kenan idan mace ta tsufa nauyin kula da ita yanzu ya tashi daga kan mijinta ya dawo kan ya'yanta tana yarinya tana karkashin babanta tana mata aure tana karkashin mijinta in ta tsufa tana karkashin yayanta a kun ga babu wani mataki da ya bar Allah ya bar mace a tozarce a ko ina sai da ya sa masu kula da ita in duk garin nan yayanta ne to Allah ya ce kada tana magana kuna yi wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ita ku kyautata musu ku yi musu duk abin da za ku iya yi mutukar ba saban Allah suka sa ku ba kashe kun ga mace a mizanin shari'ar musulunci abu ce mai martaba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani da yake zai je izina ya hana shi yace zinan nan da za ka ko da matar wani ne ko da wani ko da uwa wani ba kuma kana da yar ko uwar ko matar yadda ba ka son a wulakanta mahaifiyarka kakka wulakanta mahaifiyar wani yadda ba ka son a wulakanta matarka kakka wulakanta matar wani yadda ba ka san a wulakanta yarka ka bari a wula kai ta hanyar ka ko kai ka wulakanta yar wani saboda zina kamar wani bashi bashi din yana cewa inna zina dainun fa in aqarartahu kana alwafa min ahli baitika fa alayhi zina wato in ka bude kofar ta kanka kamar ka gadar da ita cikin iyalanka yadda kake daukan ƴaƴan wasu yanzu kana jin daɗi sai ka fara girma naka ƴaƴan sun fito ka ga su ma ana bin sai lokacin kuma bakin cikin abin da kai a baya zai zo idame ka to don haka wajibi ne eh, yan uwa waɗanda suka sa maudu'in wannan lacca sun yi tunani cewa lalle muna da bukata mu koma mai nazari wajen tarbiyyantar da 'ya'yanmu musamman mata kun ga yanzu yadda fina nan na soyayya da littattafan nan na soyayya suke barna kwanan da aka gaice wa wata makaranta ta sayins ta 'yan mata muka je muka yi lacca principal din take gaya mana cewa abin mamaki makaranta ce ta sayin amma kuma an tashi jarabawa yaran sun fi cin maki a IRK da Hausa sai ta yi bincike da gaba ta gano me illar sai aka ce littafan soyayya suke karantawa da aka bi su aji aji sai aka ta har ma haya ake kawo musu daga waje ake ba ta shigo da littafin haya ɗari biyu ɗari uku littafi ɗari uku suna bi aji aji suna ba da haya sai yarinya ta shigo aji ana karatu sai ka ga nan karkashin abin nan littafin soyayya ne akan cinye ta ajiye nan kamar kana kara ana karatu malami yana karatu yana jikin allo ita kuma tana karanta littafin soyayya sannan kuma ka ga kuma fina-finan soyayya da suka fito suna nan yanzu sun warwatsu gida-gida unguwa unguwa abin ya zama barkatai za ka ga duk masu yin fim a duniya sukan yi fim ne don su tara al'adar amma mu duk fina-finanmu na cin mutuncin al'adar mu da addininmu yanzu ka duba irin wanda kiristoci suke mafi yawa za ka ga an nuna fawa ta jizo da cross da waye da sauransu ta al'ada ta haka nan ka duba fina-finan indiya irin tunatunan Amerika za su nuna karfin makamansu da karfin al'adarsu da karfin al'ummarsu amma mu irin tunatunanmu duk waɗanda suke wargaza kuma tarbiyyar mu ne da ɗabi'a da halayenmu. har ma shiga da ɗabi'a wanda za aka san za ka ga irin da tunatunan hausa na irin su ɗan hakkin da karena irin su ba'are guzu su waɗannan ana yin su ne don ban dariya ba za ka ga ko irin matan da ake sa gansa a zaune ne da lilliɓi ba za ka ga wata ta tashi ana rawa an kama hannun mace ba irin su dan aikin nan da kare na suka so rogo su waye da sauransu da ake yi da duk zaka ga cewa ba a daukan mace a haɗa ta da miji haka irin firatunan da ake karantawa na da eh, ruwan bagaja iliya ɗan mai karfi magana jari ce tun kana karanta waɗannan wasu darussa za ka dinga samu na rayuwa labarai ne masu ban dariya masu ban al'ajibi masu ban takaici masu ban haushi amma yanzu sai ka zo ka tarar da ana wasafa mace da namiji a kwance a kan gado wasu na soyayya ka duba irin wasiƙu wata rana da muka kama wata wasiƙa a firamare yarinya da ta rubuta aji hudu take amma wallahi sai ka ɗauka wani doktor ne na hausa kamar da malam yake shi ya rubuta ta ya wanda in ban ganka ba bana iya bacci ya ka kaza kaza kaza ya waye waye waye ɗin zuciya ta wasu lankwashe lankwashe wato waɗanda in ka karanta wannan dole sai ka sha mamaki wai karamar yarinya ce kuma ta baɗa hoda a jiki ta zana fulawa ba ta iya fa rubuta wani abin kirki amma ta iya zana fulawa koya musu ake yadda suke zana fulawa da yadda ake wasiƙa da irin takardar da za a rubuta wasiƙar da ita ba irin wannan ne yi jawo kwanan na wata yarinya ta kashe kanta an yi ta labarin abin amma yanzu ya zama tarihi wani gaye ya fito ya mata irin wannan wasiƙa in ban ganki ba zan faɗa rijiya yawa yawa ita ma sai mata irin wannan aka zo aka ce ya fito aure ashe kullum inuwa biyu yake sha in ta yamma ta kare koma ta gabas in ta kare da ta yamma baya komai da wani ya fito za a aure da ita ga wancan shi ne take ta sun yi alkawari da wani cewa ko shi ko ita ko kuma duk su mutu shi ne soyayya ya da ta yace to ya kamata tun da auren nan bai yi ba mu kashe kanmu shi ya gudu ita ta je ta sa ta tsefe kanta ta ɗebo kananzir ta jike jikinta ta ƙeta shana ta kona kanta a kai ta asibiti kwananta uku ta mutu kuma yanzu kun ga irin abin izgili da ake yi da wata yarinya fa shekara hudu na gani da fim sai nace yaki fim din waye wannan sai tace ko nawa ce ta faɗi sunan dai wata mace haka sai nace sai nace mata A na taba ganin wannan ba shine wanda ake wakan nan ba eh, yau ba sai ai na wadan manta waka kai sai ta kama waka wannan ya kuskure yana ce yau wato ai bayan nan akwai waka da ake tace a'a waka ɗaya ce a cikin ayya ka kama mara da yace a cikin biyu ne tace wa wa cikin biyu za ka ce wato yadda ne mamaki na ce to za ki iya karanta alifin ba'u sai ta yi murmushi ba ta iya ba abcd ta ba ta iya ba ta haddace waƙar da take cikin wannan fim kuma wannan iyayenta ne suka bata ta je wani gida ta mai da wannan ta karɓo wani haka ake tun safe akwai wanda yake gaya mun cewa yake wallahi in ya fita mata ta ko sallah ba ta tashi sai an ɗauke wuta da an gama da wannan cin sai a zura wani da an gama shi ne zai ta bidiyo ne ta yi zafi a ce tun safa ake kallo da an zura wannan sai a sa wani da an zura wannan sai a sa wani kuma an ka je can wajen da suke shirya fim kuma za ka ganin yan mata suna gudowa daga gari gari suna zuwa a dauke su fim a nan ne za a ce yarinya yi tafiya mu gani sai ta aje zakatu tana tafiya tana kaɗa wani suna kallo sai ce to dawo da baya dan mu san kin iya aksi kin tsin kake kan mu ɗauke ki a fim zubata mana ki mana shirme to yi dariya to inda misali za a abin kuka za ki iya kuka to yi kuka da hawaye mu gani ana rubutawa in ta ci sai a ɗauke ta in ta ci ba ya ce to sai ba za ki iya yin fim ba sannan kuma ka zo ka tarar da matarka tana son wani dan wasan kwaikwayo don wanda an sayi da yawa mutum ya je kawo matarsa fim kuma take sa dan wasan kwaikwaya har ta rubuta dan wasan kwaikwayon wasiƙa cewa i eh, eh, ko shi kuma yana son wata a cikin fim kaga mutum fa da matarsa suna suna muhawara ai wance wallahi ta fi burge ni kuma wallahi wani ya fi burge ni shi da matarsa ana muhawara a fina-finan da aka gani don Allah wannan zai haifi ɗaya ido kuwa makarantunmu mu yana kasa kullum aka tashi jaraba ya'yanmu ne a zube in ka shiga ka duba da yanzu in ka shiga biyu ce sai ka ɗauka a ɓalice kake in yan mata ba za ka ga 'yan mata masu hijabi suna fitowa suna tafiya gida ba su ungozu ne suka cika makarantar kai ka ce onita aka buɗe duk makin da aka bamu makarantar mu ce ta arewa mu ya kamata mu cika ta mu samu kowa samu admission ma za ta zo ka da 'ya'yan mu a ciki ba ka duba nan an da daga sakandare zaka ga ƴan mata ga sunan an koro kamar shanu an ci kafal amma an zo jarabawa sai ka ga kaso casa'in da biyar sun zubi wannan sa harka aure ma ya zama abin tsoro yanzu nan nan wani ya zo yake ce mun malam zaka ga abin mamaki nace kana son ka ga abin mamaki nace eh sai kira wani mutum yace malam zazzage mana bukunna wallahi ana zazzagewa cike shi da hoton ƴan mata da zuba zoroyi sai aka dauko shi kulli kulli sai ce wannan kullin da ka gani duk sun gama jami'a aure suke su wannan kuma duk yan sakandare ne ta arabiya ko ta boko kowace kuma da sunanta da unguwarsu da takardar da take ɗauke da ita a bayan hotonta yace nan kuma zaurori ne irin sakin wata shida shida din nan sakin wa a wannan ayyukan kafin wa <laughs> ga su nan suma a daure nan kuma zaurori ne masu masu yaya su ma kowace da ɗanta a gaba in ya ji gare ki sai ki sa yanzu a gaba ki tsaya a ɗauke ku in hudu ne ki sa hudu in biyar ne ki sa biyar haka ake yi ko duk bayan wata sai a sake cewa wannan hoton ko hoton ne bai kyau ba sai a sake kuma zuwa a sake ɗaukan wani hoton a sake aikowa to haka ya abin nan to sai abin ya bani mamaki na tabbatar cewa lalle in har za mu zauna cikin wannan yanayi ba za mu dinga kula da tarbiyyar mu ba to za a shiga wani irin yanayi domin akwai masu yanzu akwai wanda yace yana son aure a kawo masa mutuniyar kirki sai da aka yi wata shida wata shida yana bincike ya samu mutuniyar kirki a wurin biyar ya daka ta ce wance da ya to amma kaza sai a soce ta da wani abin da ba za ta yi zama ba ko a ce ta sa wa kanta buri saboda irin karyar da matasa suke yi a wajen zuwa zance yanzu sai na gano ma akwai wani guri da ake hayan mota da kayan sawa da takalmi da agogo da hula in mutum za shi zance yana son ya karya yanki gidan har da turare in je kofar gidan sauran gidan sai fake da fiye sauran gidan sai dawo itsaya kawai sai ka ji ana cewa sai ka ji ana cewa kai ana jin ƙarfin turare ko ba ko aka yi ba sai ya tura yaro ba sai kai aleko a gashi daga nan fakar ya tashi ba wallahi da can muka aje motar muka taho da kafa ga yana nuna sa guguwar ta ku duk haka kura-kura yana nuna rigar muna ƙara so ya karfe ka ba kuma duk wallahi garin dai ba a cewa komai yana kada gonar da an gama ƙarya idan Allah duk rayuwar da za a gina ta akan wannan sikelin kana ga za ta yi za ta yi karko to da irin wannan fa ake auren su ma iyayen yanzu sai muka gano kayan ɗakin da ake zuba wa yara mafi yawa iyaye ba su da ƙarfin da za su zuba to wajen a fita kunya akwai waɗanda suke ba da haya da waɗanda suke ba da bashi sai uba a tila masa bashi uwa ta ce wallahi sai ka fitar da yata kunya don me za a ce yar wance da aka yi mata aure an cika mata daki ni ba za ka cika yata daki ba to sai uba ya shiga bala'i a je a yi wa masa kuɗin sabbin samira yana fata masa radda za ta ci ita da yaya amma ta dora mata bala'i sai an cika eh, ta daki a je a aro kaza a hayo kaza a ci bashi wani mai karfin hali shine wanda zai ci bashin wannan kayan gaba daya a zuba izo ta bala'in yadda zai biya wani kuma sai a ce to in za ka iya siyan set biyar to sai kuma a kawo hayar set biyar a sa mata set goma amma bayan wata kaza wato gwargwadon daɗe wasu a ɗakinta gwargwadon irin kuɗin da za a karɓa hannunka in kana son ya wata shida kafin a ɗauko kuma ɗaukowar ma ɗaya ɗaya ɗaya duk wata sai a ɗauko ɗaya kai kuma miji sai dai ka ga ɗaki na ramewa tunda ba kayan ka bane ba za ka yi madara to hatta akwatin da ake kaiwa yanzu akwai wanda ba sa iyawa sai a ce to ba su ake a fita kunya ba me zai iya a cikin akwatin sai ainihin wato a a samu ragowar a zuba in an je an nuna wa jama'a sun gani iya waɗanda ba sa ciki sai a zaro a mayar sai da ka sa zo da kato a kwatu an cika ta hal da kaya a buɗe a ta murna to su sun san iya nasu sai ka da an gama gani an cika amma yayi wanda amma na yayi kokari namijin da sai an gama kaf a zazzare waɗanda aka tabbatar asali dama ba zai iya yin su ba sai a mayan shi kuma sai mai inda ya hayo don Allah waɗanda suka mai da rayuwarsu cikin irin wannan ƙaryar da ka san ƙarya ne na san ƙarya ne don ne za mu dinga yaudara kanmu to gaskiya ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alaikum bis sidiq fa inna sidqa yahdi ila al birr wa inna al birra yahdi ila al janna ولا يزال الرجل يصدق iyyakum wal kadhiba fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ذاك muna fata Allah ta'ala ya ganar da mu yadda za mu yi mu tarbiyya mai kyau yadda za mu cusa musu halaye masu kyau mu cusa musu ɗabi'a mai kyau mu ba su karatu lafiyayye mu ɗora su akan mutunci da karanci, mu kuma ainihin wato sa su akan tafarki wanda ya dace Allah kuma ya kare mana mu da zuriyarmu daga ainihin wato fadawa tarkon makiya addinin musulunci wanda Allah yake ta yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan abima Allah yake ni nufi na in bayyana muku gaskiya kuma in sauƙaƙa muku amma waɗanda suke bin son zuciya so suke su ga kun sauka daga kan tafarki dukkan sauka da zamo ba mutumin kirki a cikin ku sai dai tarihi a ce maka da Allah kawo mutum ɗaya wanda ka aminta da shi za a bashi amanan miliyan goma sai ga mutum yana gumi mutum ɗaya wanda na aminta da shi in ya cinye ta za a kama aminu ya zama labari mutunci ya zama labari a ce ana neman yan kirki za a aura a faɗi siffa biyar masu kyau a ce duk unguwar babu ai ka akwai abin kunya a ce da Allah a unguwar nan wace yarinya ce mai kirki saliha wacce za ta iya zaman aure yadda ya dace mutum ya ce ai babu ai kaga an ji kunya saboda haka ba ma son a kai wannan yanayin da za a dinga ba da tarihin mutanen kirki amma kuma a lokacin kirkin yayi nisa Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai Allah ya a aniyar makiya addinin musulunci Allah ya halayen halayenmu da halayen ɗabi'a mu da abokanmu da mu Allah ta'ala ya kare mu daga fadawa abin da zai jawo mana fushinsa Allah ya ce taimaki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karya makiyanta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah sai a wani suke a nan Kano ko kuma ce ma a Najeriya gaba daya kuma Allah ya ƙara mai irin su da yawa kuma Allah ya ƙara masa ilimi Allah ya ƙara masa ƙwazo ina cikin yaran da muke alfahari da su gurin jarumtaka da kuma faɗar gaskiya domin shi na san ko jihari za a yi zan sashi a gaba da tafi a shi zai kuma karatu ba girma bane ba shekaru bane da ka san yan bid'a su suke tsaye karatu rawani da sanda da goma da jaja a sunna wato ba shekaru bane ilimi qala Allahu qala ne qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ilimi to kusan duk abin da igina anan daga dai Qur'ani sai hadisi Bukhari ko Muslim ko Tirmidhi aikin kenan sai maganar sahabbai wanda dama kuma ita ce ka'idar ahlus sunna wal jama'a Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce sai magabata na gari su ma wanda suke wato wannan nufin ba wato ba sabai ba su ma irin wannan su shi kenan abin da za faɗa babu surkulle wani karamatu waye wani ya ce kaza duk wannan zancen banza ne zancen wani to ubangiji Allah ya ba kuma kuma mu muna nan akan wannan sunna kuma Allah ya daga sunna Allah ya rushe bid'a Allah ya daga tauhidi Allah ya rushe shirka duk inda take kuma mu alfaharin mu Allah ya kashe mu a musulmi wannan aqida da muke kai Allah ka shaida duk abin da muke na gaskiya Allah ka tabbatar da mu a shekaru inda kuma duk ƙarya take da bid'a da kaucewa ka'ida ta musulunci Allah ka da mu kuma inda duk gaskiya take ko a harshen waye Allah ka sa mu ji ta ko mu ji ta mu ba mu da wani adawa ko iblis ne zai zai ce Allah ɗaya ne fi da mutane gaskiya ne ba za mu ce a ah, kai iblis ne ƙarya kake shi ke nan kama zai iblis ne kenan saboda ita gaskiya ko a ina take sa a karɓe ta to da aka gaskiya wato abinda malam iya yi kokari matuƙa ƙwarai da gaske sai da mu ce Allah ya saka masa da alheri to sai dai ina da yan abubuwa guda biyu abu na farko wasu sun ka tambayoyi gaskiya tambayoyin ba su alaƙar darasin ba amma na yau sosai abu na biyu dan ta'aliki da zan yi shine malam ya faɗi abubuwa da shafi mata gaba ɗaya kuma na ji daɗi na san mata a makota wasu suna jin irin wannan kuma yanzu duk kun dariya kun more kun ji irin matar da ika mata ku nema da irin yadda ika mata a muku a gida da a waje da murya da sa kaya da waye da waye da waye to ya kamata shi ma malam wata ran kuma isa ɓo su ma mata za su buƙaci wani irin miji nake so me haƙoƙin mijin da ya kamata mai kaza da mai dame da mai dame da mai mu ma muke so in ya zo gida mu ma ya zai mana wani irin kalisa shi ma da murya ko ba murya ko mu ne kadai aka ɗora mana kawai mai kwalliya mu gyara gashi mai wani shi ko kuma shi kura a alaji an fahimta kuwa saboda ka faɗi gaskiya ko da ne kan ka ne to ya kamata malam wata ran idawo dawo nan kuma i sake kuma goge maza su ma mu ki jiki mata su dariya su ji daɗi wani shi ne ka'ida addinin musulunci ina fata ma da zai amsa wannan ga Allah ta yarda abu na farko Allah ya saka masa jariri mana ya bayani dangane da rayuwa gaba ɗayanta kuma wato kar kuma ce sabon ango ne duk abubuwan da ji ya faɗa to fa ina jin gani ya kuri ne ji kuma wannan kasar ɗin ko dai ba ni wani abu kawai kai gida a ji don ya ce matan ba sa kaza mu wallahi muna a to wato alhaji haka kake mana to na san dai zai ganin an tashi <laughs> ina ta ashirin su gida ta wani bangaren kuma zai iya cewa a kai din ai sako ne i eh, shi ma ai masa haka kun ko gani to ta koyi zai ga wato abin ya yi amfani daman daɗin wato wa'azi kenan a sunna ta inda duka buga ita sunna ɗaya take domin ba mu da wani tsoron komai Allah aka ce annabi aka ce in abin da muka faɗa ba daidai bane matarsa ta tsare ta ce guri kaza ba haka bane sai ya dauka in kuma haka ne dole su ce na bi wannan ce tarbiyya ta ne ta halittun to abu na biyu da ya kamata mu ce a nan gurin shine ya faɗa wani abu da yake min kaikayi dangane da fina-finan hausa da ake kuma ina kira da masu fina-finan hausa ina mamaki ma da suke yin fina-finai wallahi wata ran har ji nake kamar ita ganin fim na san ya irgima da ni da in bid'a domin dai in zan fara yin boka ma ya zai ci abinci akan wallahi kuma tilas a samu wato inda za a samu masu yin filafilai ba abin da za a tsara ban da tauhidi na bauta wa Allah ke kaɗai da kuma bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam da rushe duk bid'a da duk malamin da zai kifa rawani a zo a tambaye shi ba hujja qala Allah qala rasulullahi su gane cewa boson banza ne wannan yaro da zai zo a sa a gaba ka tambaye shi ce maka Allah ya ce annabi ya ce shine magana kuma a zo a yi zubeban ban kwarya kan kowace mu'amala a kan ibada da mu'amaloli da yau da kullum ya kamata a ce masu nan zo su nemi malamai a cire yadda ake ga fa larabawa suna yi a Egypt din nan irin su Muhammadu Rasulullahi din nan kissoshin annabi yanzu an yi tunafilai akwai na Abu Hanifa akwai na Imam Malik akwai na Imam Ahmad bin kai sahabban da ma gaba ɗaya ba haddasa Hassan al-Basri Sa'id bin Musayyib duk an yi su zuwa su shu'ada manya mai duk an tsaya an raye rayuwar nan yanzu ba za mu tsaya mu kalli irin wa'annan ba mu ga wani turkulla ake mana a yau eh, duk irin malaman da zauna akan buzun su rike karbi su ce wa ayi su ci buzun su ai babu komai akan su banda ishiriya ka ce an mada ishiriya take tauhidi ita za karanta wai sajida ce wani ba ka zafi a yi maka a kyafa sajida Allah zan annabi to duk irin wa'annan ya kamata a ce mutane sun kiyaye a ce an samu wasu zaratan yara sun zo sun kawo fina-finan sun shirya a kawo malamai su ba su hanyoyi kai kanka a baka fil din ma ake sai ka haddace hadisi goma za ka iya fil wannan ayoyin guda a cikin sai ka haddace su domin za a karantawa ne dan Allah karuwa mutum ne a Egypt zai shekara biyu ko uku sai ya karanta littafin Imam Malik domin zai shigo shi ne Imam Malik sai ya haddace motsa yanzu Allah wannan fitin ma bai daɗi ba manya manyan malamai ka karanto tarihi hafa jama'a to ya kamata don Allah na kira da wa'annan mutane su tsaya a ce yau ga wata fina ya fito na wato daga sunna da rushe bid'a da daga tauhidi da rushe shirka da kuma al'adunmu da suka dace da addinin musulunci a haɗo su a ga abin ya dace kana magana karin magana ma a ji ta hadisi ne aka ga duk wannan ilimi ne kuma akwai su da Allah mulaki da irin wa'anda ya kamata a ce sun dubo waɗannan abubuwa a gurguje zan ce ga wancan biyu da